muri makuru hadisanganiro iraza kubashikiriza umwidondoro wa Evariste Ndayishimiye aduserekera umugambwe CNDD-FDD amatora Mukuru w'igihugu yimirije mu gisata c'amagara y'abantu bamwe mu bafise ababo begereranirijwe ku ishure ry'ubuvuzi bw'ingozi bavuye mu gihugu cy’u Rwanda mu ntumbero yo gukingikiza ca coronavirus bashima iyo ngingo ariko bagasaba ko hoba ingingo merekeza zorohereza bose mu ntara komine buganda na rugombo havugwa indwara ya Gasama aho mu mezi atatu hamaze gufatwa abantu bashika amajana atatu na mirongo itatu n'umwe francois kimana muhinga bw'ibyuma abonera muco kuri mikoro sangwa ikaze isanganiro isanganiro bari mu mwiherero w'imisi biri mu ntara ya Muramvya uyu mwiherero no kurabira hamwe uko bakoze mu gutanga makuru iby'abagoye n'ivyagenze neza mushikanganje yo kumenyesha makuru yuguruje uwo mwiherero akavuga ko ari akaryo kwirimbura kugira abamenyeshamakuru amakuru bitegurire neza amatora ya bibiri na mirongo ibiri mu gutanga inkuru zijyanye n'ayo matora badahengamye ubwa gatatu navuga ni nko kwisuzuma twebwe nyine ndetse twakoresheje ijambo rigomba kwimena igihuti tukamenya ibyagenze nabi kubwira tubikosore icyanyuma nibaza yuko ariko two kwiha navuga isezerano kuzokurikirana amatora neza akamano batera mu bibiri ari akamo rusange ku n'abayobozi b'imenyeshamakuru bo kwisunga umwuga wo kumenyesha amakuru n'akarangamutima ko kumenyesha amakuru ariko akamo kandi kiharije bamwe bamwe abayobozi b'imenyeshamakuru bo bamenya kurungika abantu bashinzwe gukurikirana amatora b'abahizi kandi babizi neza batahura umwuga wabo kandi bakunda igihugu ku amakuru naho bo kwikubita agashi bakabona ibyo bakosheje ndetse bakabikosora bakagira byiza kuruta kugira ngo igihugu cyacu kije mu matora atekanye kandi ameze neza uko amatora ahera niko ayandi batanguye ni ukuvuga rero haba umwiteguro wo kwitegura ayandi matora n'uburyo bwo kumenyesha amakuru ni uko nyene twaragirishije amanama menshi murabona n'ubu tugurisha amanama amatora ataraba y'abarongoye imenyeshamakuru y'abarongoye intwaro ndetse n'abamenyesha amakuru kugira ngo bamenye guhanahana amakuru ku neza y'abatora y'abatorwa ndetse n'abenegihugu bose intambwe tugeze kirashimishije cyane kuko ubu tubona ko abamenyesha amakuru n'ab'intwaro bakora neza mu gutanga amakuru icyo twikesha inama n'umwumvikano bagiye baragira tukabona ko igikorwa kiriko kigenda neza abanyapolitike twabasaba yuko bohiganwa bagahiganwa bisunze ingenzo ya demokarasi iyo ngenzo ya demokarasi ni ukudatyozana ukudatukana ni ukudahenda abenegihugu ngo batore ibyo batemerewe hanyuma tugabasa basaba yuko botanga amakuru meza ku bamenyesha amakuru n'abamenyesha amakuru bakaca bayayungurura kuko ni isoko risaba kwitonderwa ry'inkuru boyayungurura rero bakaraba amakuru bashikiriza abenegihugu kugira ngo ntibahungabanye twabasaba kandi abanyapolitike kwigisha abanywanyi babo kugira ngo bubahane kandi bakorane neza n’ibimenyeshamakuru tukabasaba kandi ko batogerageza kugira ngo bagerageze guhera umumenyesha amakuru y'u canke uyundi kugira ngo bahuvye intumbero nziza yo kumenyesha amakuru aba bashinzwe intwaro tubasaba kwama bari ruhande imbere y'abamenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru bakaba bari iruhande eh, y'abashinzwe intwaro baronka inkuru y'imvaho ndetse ikibazazaniye bakakiganira kugira ngo baronke umuco ukwiye umushikiranganji Nahimana Frederic agahamagarira abanyepolitike gukorana neza n'abamenyeshamakuru mu bihe by'amatora mu gutanga inkuru baba basabye tukiri muri icyo gisata cya politike mu rukurikirane uruganda rwa hadisanganiro rwahariye imyidondoro y'abantu batandatu umugwi w'igihugu wigenga seni ujeje gutegura amatora uheruka kwemeza ngo hahiganwe mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije uno munsi tugaruka kuri Evariste ndayishimiye haserukira umugambwe CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije akaba uno munsi ari nawe ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Erinibert Nibigira Evariste Ndayishimiye ni imvukira yo mu ntara ya Gitega yavutse kuwa gatanu ndamukiza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana na mirongo itandatu n'umunani ku mutumba wa Musama uri muri zone ya Kabanga muri komine ya Giheta kuri lise ya muramvya ahiga umwaka umwe gusa acaronka urupapuro rw'umutsindo rwemeza ko arangije amashuri yisumbuye mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe evariste ndayishimiye yaciye yinjira muri kaminuza y'u Burundi gushika mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icyenda na gatanu mu gisata c'amategeko ariko ntiyabaye akibandanya yaciye hamvye umuharisende DFDD wagwana ico gihe aza kurangiza inyigisho ziwe za kaminuza kuri universite komite Sagesse d'Afrique kuva mu 2012 gushika mu 2014 imbere yo kuja mu muharugwana Evariste ndayishimiye yarabaye mu ndongozi z'ugwaruka gwa Gerere mu mugambwe w'abadasigana iprona ku ishuri ya Tenegi Bujumbura kuva mu 1989 gushika mu 1990 umuharisende DFDD yarawukoreye awuronkamwe amabanga atari make mu nyuma ahabaza ku isonga ryawo mu biganiro byatumye habaho amasezerano yo guhagarika intambara inyuma y'ayo masezerano ndayishimiye yaciye abintwaza ngabo mu gisirikare c'u Burundi aranaba n'umukuru w'ibiro bijejwe ibikoresho mu biro bikuru by'intwaramiheto z'u Burundi mu nyuma aja kuba umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu kuva 2006 gushika mu mwaka wa 2007 ni nawe yararongoye umugwi wa leta wagiye kuganira n'umugwi Paripe Hutu FNL nawe nyene wagwana ico gihe kugira bashike ku masezerano yo guhagarika intambara mu mwaka wa 2016 yahavuye yambura umwambaro wa gisirikare aja kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ageze ku ipete rya General Major major Evariste Ndayishimiye iruhande y'imirimo yiwe ya politike n'umukunzi w'inkino kuko yabaye indongozi y'ishiramwe mpuzankino ryo mu Burundi Comité National Olympique du Burundi mu rurimi rw'igifaransa tugushimire ni belle kwitaho ibibazo by'amabarabara ibiraro byononikaye kugwiza umwimbu korohereza abadandaza bato bato no kugwiza amashyirahamwe y'ugwaruka ni bimwe mu bisabwa gushigwa imbere n'abazotogwa mu matora yimirije ibyo bigasabwa na bamwe mu banyagihugu mu ah, zo kinanira muri zone kanyosha mu gisagara cya bujumbura tubumvirize ntabyo icyo nashikiriza ni uko bodufasha kuko mu bindi bihugu bitandukanye tumva amakuru atandukanye iyo umuntu akoze icyapa kikamugirira akamaro iyo umuntu ariko yatembereza ubushaza arabaho mugabo tubwe hasi ko bimeze mu Burundi kandi byasaba ko umukenyezi akora agafasha umushinga nawe we agateza imbere umuryango udandaje ibitumbura akabaho udandaza imyumbati akabaho rero twosaba yuko uwo imana yitira iteka akaba umuyobozi w'igihugu yohindura umukenyezi cyangwa uwo ari we wese akanakoza ko hagura ibisuma boreka abantu bagakora kuko iyo umuntu atembera utuntu ku ibarabara arabaho abageni batembera udutwema batwara udutumbura barabaho ugasanga ubusuma buragabanutse abo akaba ari bamwe bamwe mu banyagihugu bo muri kinanira zone kinanira mu gisagara cya bujumbura atari zone kanyosha nk'uko twari duhereje kubivuga mu mwanya turatandukira amakuru mu gisata c'amagara y'abantu isanganiro inama isumba ingimba bamwe mu bafisa babo bashizwe ku ishure ry'ubuvuzi bw'ingozi bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ko kuba ababo begereranijwe mu kibanza kimwe ari ingingo nziza mu kwikingira umugera wa coronavirus mu gihe uvugwa mu gihugu mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ariko basaba ko hoba ingingo mperekeza zotuma baronswa ibyankenerwa nko ku basanzwe bafite indwara zituma hategerezwa gufungura imfungugwa byihariwe ibifungugwa byihariwe abayazi na radisanganiro bagasaba ko abantu batotwagwa n'ibishorobisho tubakurikira ahubwo tubwiye akajagari twa turarunda nayo turi benshi ko twe turafise umuntu utabise umwana afise yo mwene wabo ashafise muramu ivyo tubeke ku bintu by'ibishobisho ko abantu bashaka kugira ico bafasha babisa muri administration sanitaire baca baja nabo nyene en hamwe n'abandi aha hariho abantu nyene bari baje bava kuramukanya kuraba abana bashitse ku mupaka baciye babahagarika kubera biketse yuko kuba ariho umugera mu Rwanda none rero barabakuye ku mupaka ubarenga muri paramedikare ikibazo ni byo ingingo yari nziza ariko uko batabaho utwo bafungura ngo babure nk'aho baryama baruhuke hariho n'abafite indwara basanzwe bagenda nka hypertension cyangwa diyabete bica bibagora rero ingingo irakenewe kubera mu by'ubuvuzi no gukinga no gukinga iyo ikiza kiza barakinga nivyo nivyo mugabo byari bikeneye yuko babafasha kugira ngo babagire assistance umushikiranganji bw'amagara y'abantu batumenyesheje ko bagira icyo bashikirije ku bijyanye n'iryohegeranywa mu makuru yacu yo hanyuma tukiri mu gisata cy'amagara y'abantu abantu bashika mu majana atatu na mirongo itatu n'umwe mu mezi atatu nibo bamaze gufatwa n'indwara y'agasama mu makomini ya bugendana na rugombo mu ntara ya cibitoke ubu mu bitaro bya cibitoke hari abashika mirongo ibiri na batatu muganga jejwe akarere k'ubuvuzi mu ntara ya cibitoke asaba abagwaye canke ababonye ibimenyetso by'indwara y'agasama ko kwita ubuvuzi kuko bavugwa ku buntu Alex Ndayiragije uko bashika amajyana atatu na mirongo itatu n'umwe bamaze gufatwa n'indwara ya gasama mu ntara c'ibitoke bava cyane cane mu makomine ya buganda na rugombo abangamiwe cyane hakaba umutumba wa c'ibitoke ibyo bikaba bishikirizwa na muganga jeje akarere k'ubuvuzi ka c'ibitoke ndayahoze celestin uwo muganga rero akamenyesha ko mu bitaro bya c'ibitoke hari abashika kuri mirongo ibiri na batatu asaba rero ko umuntu wese afise ibimenyetso vy'indwara ya gasama ivyo navyo bikaba ari ugushuha cane gufurutira mu maso eka no ku mubiri wose ko uca ajanwa kwa muganga kandi ngo avugwa ku buntu aho rero ngo abajeje intwaro n'abaremesha kiyago barasabwa guhimiriza cyane abo bafashwe n'indwara y'agasama ngo biture amavuriro abegereye muganga ndayahoze Celestin aremeza neza ko muri iyi ndwi itanguye bagiye gukwira imitumba barondera abafise ibimenyetso vy'iyo ndwara y'agasama kugira bavugwe aho rero abantu ba mbere batanguye kwerekana ibyo bimenyetso by’iyo ndwara bari mu kigo ca yitwa cishemere muri komine Buganda hakirigwa impunzi cyane cyane z'abakongoma amahane mu cy'ibitoke alexi ndayiragije radiyo isanganiro amakuru dukura muri bamwe nako amakuru tuyabandanize mu bijyanye n'ubudandaji bamwe mu badandaza bo mu isoko nkuru ya kanyosha mu gisagara cya bujumbura basaba kwishyira hamwe ryatsindiye isoko ryo kuyubaka ryasubiza amafaranga y'abadandaza bagaheza akifatira ikibazo mu minwe abadandaza bavuga ko atacizere bafise cyo kwinjira isoko nshasha yasubiwemwo kuko bamaze guhabwa amasango menshi ataco ashikako bagasaba bijejwe kubatunganiriza Ezekiel kumwe nayo Abo badandaza bakorera mu mabarabara akikuje isoko nkuru ya Kanyosha itaraherahezwa kubakwa bavuga ko isango bahanye n'abajeje gutunganya isoko ngo bazobe binjiye muri iyo soko nshasha itigeze ishikwako ndetse ngo nta n'ikigeze gikogwa Minani Gadi aserukira abadandaza bo mu isoko nkuru ya Kanyosha twari twumvikanye ko baduhaye ikiringo cy'ukwezi kumwe gusa amakioske y'abadandaza bose barishe ko bazaba bahejeje kuyasudira ushika uno munsi nta kintu na kimwe kiravamwo baraje turabereka ukungene vyogenda bavuga ko bagiye gutangura ibikorwa byo gusudira nuno munsi nta kioske nimwe yasudiriwe ikibazo rero gihagaze kuri meri ya Bujumbura nishira hamwe rijejwe kubaka amasoko ntitwumva ukungene bareka kubakira abadandaza bamaze kuriha ikibabuza rero nicyo tutumva bagapfuma bavuga ati abadandaza turaberetse purayi isoko turabasubije amahera yanyu ni mwiyubakwa bakire hama tuje mu isoko nk'abandi cenke batubwire nimba ari kosa twoba dufize twacumuye twigeye kubera nta gicumuro kitari kuri komisere w'isoko nkuru ya Kanyosha David Ndayisenga avuga ko ibibazo by'abadandaza abizi kandi yama yabishikirije ababijejwe kubwa Ramadan nkurikiye arongoye umugujejwe yubakwa ry'amasoko muri meri ya Bujumbura yemeye kuzogira icashikirije inyuma y’iyi ndwi ngo bamanje kugendera iyo soko mu gisata cy'uburimyi abarimyi b'ikawa ku mutumba kibari muri komine n'intara muyinga bemeza ko ariko bigwana ko mukwamura kwamura ikawa badisiya konsiyo kugira ngo bagabanye izumira ku biti abarimyi basaba abajejwe igisata cy'uburimyi kuva mu gacerere babugururire amatonorero amatonorero Dieudonne Nzeyimana mu bipimo by'ikawa hamwe iko irasha ahandi yararengeranye irabora iyindi iruma tubajije umurimyi dusanze mu gipimo c'ikawa icibari igituma ariko yamura ikawa yamwumanye yishwa n'agatwengo barabuze iyo bayishora avuga ko bagiye kuyitosora ku buryo bwa kirundi nka kera uba kuzisya tubazozitonora mu ndobo y'amazi kabomba amato kazitonoza intoki ariko vyahora bigenda gute twahora twaduguma dushora nuko batabye kuguru aba barimyi bavuga ko bizobatera igihombo bona nsazi batwara n'amahera menshi kuzahisha kuzitonoza wumva bamwe bazitonosa amahera aguma agenda ico basaba nuko abategetsi bava mu gacerere batora inyishu hugururwa amatonorero twasaba ko bakugurura zina amatoka tatura hadushora umuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi imuyinga bavuga ko ari ikibazo kizwi n'inzego z'igihugu uziriko zikora uko zishoboye ngo hatomogwe inyishu ku bijanye n'amatonorero icibari Diodone Nzeyimana Radio Isanganiro twarondeye hurongo y'urwego odeka rukurikirana ikawa ariko ntiturabaronka mu gisata c'inkino imigwi ya rukinzo na, na amical niyo izokina urukino rwa nyuma guhiganwa ry'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu mu mupira w'amaboko volleyball mu nkino z'igice ca kabiri gishirira nyuma zakinwe ku munsi wa gatandatu rukinzo yatsinze gakosmos ku maseti atatu ku busa mu gihe amikoro yasezereye eh, bisoro ku iseti zitatu kuri kimwe umupira w'amaguru higanwa ryo mu cyicaro cya mbere Primus League yari igeze ku ndwi ya mirongo ibiri na gatandatu umugwa wa Vitaro watsinzwe na Ngozi City igitsindo kimwe ku busa mu gihe umugwi wa Eglenoir watsinze umugwi wa Atletico Academy ibitsindo bitanu kuri kimwe Buraca bugacana yandi mu nkino guhiganirwa imikandara mu rukino rwa karate aribyo bita passation de ceinture mu rurimi rw'igifaransa ngo bihera ku mukandara w'ibara ryera gushika ku ufise ibara ryirabura bishyikirizwa n'urongo igisata cy'abahagarikizi mu ishyirahamwe ry'urukino rwa karate mu rundi reveriye banze ndore hamenyesha ko umukinnyi w'urukino rwa karate uko ava ku mukandara ajya ku wundi ariko n'ubumenyi muri urwo rukino buguma bwongerekana jean marie vianney ngendakumana Imikandara mu rukino rwa karate ariyo bita ceinture mu rurimi rw'igifaransa ngwira ubwoko ndwi aho ugitangura kwiga urukino rwa karate ahabwa mukandara wa mbere w’ibaragera agahereza ku ufise ibaragirabura nk'uko bisigurwa na Reverien Mbanzendore arongoye igisata c'abagarikizi mu ishiramo ry'urukino rwa karate mu Burundi muri karate hariho ibyo bita passage de grade cyangwa ama ceinture navyo najya amabara y'imikandara aba karateka baba bambaye nk'ubu muri karate duhera kuri ceinture blanc Orange, havia sentir Blanche, a casa sentir jaune, havia sentir jaune, a casa sentir orange, havia sentir orange, a casa sentir verde, sentir verde, havia a casa sentir bleu, sentir bleu, ikahava a casa sentir marrom, na sentir sentire rero e nyuma sentir sentire o umukandara w'ibara ryirabura, kuko uronse sentire noire, nyuma rero aca atangura bakagira n'ibyo bita amadane, deuxième dane, kuduga, kubandanya. Uwo muhinga yanonosoye ivyigwa vy'urukino rwa karate ashikiriza ko kugira umu umuntu ave ku mukandara aje ku wundi abanza gukora ibibazo kugira uve kuri sentire uja ku yindi hariho ikiringo gisabwa kugira ngo ushobore kuva kuri sentire wariko ushobore gukora ikibazo cyo ku yindi sentire ni nka kujya kw'amashure kugira uve mu wa mbere uja mu wa kabiri hariho ikiringo kihaca nk'ubu ntushobora kuvuga ngo umuntu nk'umwana ave mu wa mbere aje mu wa kabiri inyuma y'amezi abiri cyangwa ukwezi kumwe muri karate nuko nyene haba hariho naho nyine na programme umukinyi muri icyo kiringo yaciye sentire ya mbere cyangwa sentire y'ibariri ibyo ategerezwa kubaza kugira ushobore gukora ikibazo cyo kwiriya sentire ni uko uba uzi urutonde rw'ibi byigwa bihari uwicinjira aronka directement ceinture blanche mugabo umukinyi yigenza neza mu mezi atatu arashobora guca uh, eh, ceinture jaune ukwipima urugero umukinyi w'urukino rwa karate ageze ko hamwe no kongereza ubumenyi muri urwo rukino ngo ni tumwe mu turusho tw'umukandara w'urukino rwa karate nk'uko Reverien Banzendore abandanya abishikiriza ceinture imufasha kugira ngo ashobore wenyine kwipima urugero ageze ko rwo gukina kuko byaraga yagaragaye yuko uko umuntu aduga amasentire niko n'ubukomezi bubandanya bwiyongera muri we muri bucana yandi nkino izokurikira Reverien Banzendore